Bide nagusia zentzu bakajekoa bilakatu, autoen tokia murriztu, espaloiak zabaldu eta gune berdeak geitu. Duanden ostegun atxean, Dolan Enko arkitektak egindu proiektuaren aurkezpena, oraino aldaketa eta egokitzeak eginen ditu etxeak, erritarekin ez eta entxegu bat ere eginen da uda guzian bideko zentzu aldaketak esperimentatzeko, anita lakaja urbanismoko asuanta. Utsiko dugu, uh, eh, eh, kai erbat idekia erreko eh, bako idazten aldu edo helarazten elarazten aldu bere iritzia, eta ikusiko dugu uh, zer dioten karrikan <laughs> bizidienak eta uh, komertxantak saltegiko uh, langileak ere. Entsigo hori ortako segina da, bila eta gero finkatuko dugu uh, egiezko proiektua lanak eta obrak asteko, urrian edo azaroan, elduden uh, udan prestizeiteko. Azken kadro Rodeviel karteko kidea den Dominik Oskarri zen iduriko probosamena ez da batere egokia uda dela tren trafikoa. Il ne sert à rien de vouloir euh, donc euh, modifier la circulation, de vouloir étaler la circulation et créer des nuisances dans tout le village. Le problème, c'est le problème du trafic du petit train euh, de, la Rune. La solution, c'est de solliciter le conseil général hein, de créer des parkings relais en amont du village. Erritarrek ere haien iritzia aukera ukandute bilkura publikoa je me pose beaucoup de questions sur l'aménagement du bourg. À mon avis, déjà, il y a eu un manque de concertation évident. Donc, euh, je m'empresse de, venir voir au résultat. On va avoir des, surprises peut-être. Ongi atxematen aparka lekuak, hori nirentzat euh, lehenik behar zen hori euh, ikusi eta gero bai. C'est une solution, c'est toujours bien d'embellir un centre-ville, quoi. mais après, est-ce qu'il ne faut pas voir les choses peut-être plus loin quoi Pour moi, c'est du court terme. Quoi. Chacun voit euh, son petit problème au niveau de son pas de porte. Laissons faire l'essai, on verra les difficultés auxquelles on est confronté. Eta azkaineko erdigunean zirkulazio zentzu berrien experimentazioa ustailetik goitia hasiko da bi hilabetez.